Թավարի անեկդոտներից։ Ադեն դուր մնաց։ Ադեն վախճանվել էր։ Տանում են աճյունը հողին հանձնելու։ Անցյալում այսպիսի սովորություն կար, որ հանգուցյալի այն ազգու բարեկամները, ում տները գտնվում են գերեզմանատան ճամփին, ննջեցյալի հողարկավորության ժամանակ պարտավոր էին սեղան հանել։ Սեղանին խմիչ կուտելիք էին դնում։ Մարտիկ միմի բաժակ ուղի են խմում եւ մխիթարում բարեկամներին։ Այդ օրը Հարազատների տները շատ էին, դագաղը շատ տեղերում ուսերից իջեցրին եւ հանգիստ առան։ Մեկ էլ գերեզմաններին չհասած մարդիկ նկատում են, որ հանգուցյալի դագաղը չկա։ Բոլորը իրար են խառնվում։ Գա, հարցնում է Ադեի ավակ որդին իր կրծեր եղբորը։ Ադեն դե դոր բնաց։ Որ հասանք խավոր Մուշեղի տունը, ասում է ավակ որդին։ Ադեի դագաղը դրինք սեղանին մի մի բաժակ օղի ворթալինք, Այդ վախտը տագաղը աշկիս ընկավ։ Ճիշտ է, ասում է եղբայրը։ Միքայել որ գնացին քերի եղոներ սեղան գցե, տագաղը դրենք սեղանին, մի բաժակ ընդեղել թալեցինք, ադեի տագաղը ընդեղել աչքիս ընկավ։ Կար։ Էդել կհիշեմ։ Այսպես մեկ-մեկ հիշում են, թե որ բարեկամի, որ հարազատի դրանը սեղան կար եւ ադեի դագաղը որ սեղանին ընդրել ոչ թե տեղ հասնելը։ Շողոյի դրան առաջել կանգնեցինք։ Հա, վայ թե ըտե ինքը մնաց մենք եկանք։ Քյավարցի Գարեն Քյավարցի Գարեն 4 սենականոց բնակարան է ստացել։ Գա, ինչի՞ դա պետք է այդքան մեծ բնակարանը, հարցնում են ընկերները։ Այդղա, մեկի մեջ ես կքնեմ, մեկի մեջ տղաս, մեկի մեջ հաց կուտենք, Էն մեկի մեջ էլ մայրանուշս կքնի։ Յա, դու ջոկ քոգին ջոկ ոնց կլնի։ Այն չի չի ելնի։ Ադղաբա որ քշերը մտկա փոխվեք, վնաս չունի։ Մի բարակ կշվացնեմ, Մարիանուշս կլսի, կելնի կգա։ Բա որ դու ընդուր պետք քլես, այդ վախտը ինչ կանեն։ Մարիանուշը կանա շվացնի։ Ինչ անեք չի կանա։ Կելնի կգա, դուրը կբացի, կասի, գարե ոնց որ շվացրիր, խա։ Ինչքան կուզես խմա։ Քյավարցու դրամատրությունը փչացել էր։ Ինչ է պատահել այդ տղա, հարցնում է ընկերը։ Կա գացի բժշկի, իշկաց, իշկաց ասեց Գևո, խմելը թարկ, մեկ էլ որ խմար կներնես։ Էդ որ բժիշկներ։ Էս մեր հարևանի ընկեր Զաքարյանը։ Դու ես ընդուր խերնանից եմ։ Երեկ էլ ինձ ուսավ, հանիմ 25-անոց ճախտիմ ջեբը, ասավ գնա հիմա ինչքան կուզես խմա։ Պարծանք Քավարցին խմած հալից ընկած մի կերպ գալիս հենվում է կողքի կանգնած ավտոմեքենային։ Միլիցիաները մոտենում հարցնում է. «Խմացեք»։ <laughs> «Ոչ, ընկեր պետ, ինչ խմած»։ «Հո շարժ չես»։ Պատասխանում է։ «Հələ ես եմ շար, հա՞» Բա ինչ ես, որ շարժես։ Ուզածդ ինչ է։ Ինչ պիտի ուզեմ։ Էնպես ես փլվել ավտոյին, ոնց որ դերասիր։ Ա կհերանամ, ել ինչ ես ցենդ գլուխդ գցե։ Էլ ավտո չկա։ Հիմա էլ կերթամ ուրիշ ավտոյի կհենվեմ։ Բրծանք։ Բա ես ես օր իմացա։ Քավարցին քեֆը տնգոս կանգնեցնում է տաքսի ավտոմեքենային նստում եւ հրամայում. Քշա։ Ուր քշեմ, հարցնում է վարորդը։ Քշա դուս Թուրքիա։ Թուրքիա։ հարցնում է վարորդը զարմացած։ Իա, քարես աղբեր, ասինք Թուրքիա, ուրեմն Թուրքիա։ Տեսնելով որ հաճախորդը խմած է, խաթրին չդիպչելու համար հանգիստ տոնով հարցնում է. Աղբեր ջան, Թուրքիա գնում ես, որ ի՞նչ անես։ Հա։ Աբա չես լսել, որ թուրքերը մեր հողերը զավթել են։ Այ ընկեր, հոնոր չեն զավթել, Իա, ես ինչ ասում։ Աբա ես ես որ իմացա։ Հա, դե որ ես որ ես իմացա քշեմ։ Քյավարցի Գևոն Քյավարցի Գևոն ընկերոջը Խաչոյին հրավիրում է իրենց տուն մի բաժակ օղի խմելու։ Գա, ահր աշխատանքի մեջ եմ, ոնց կլի։ Փորձում է հրաժարվել Խաչոն։ Գևոն լուրջ դեմք ընդունելով Խաչոյին խորհուրդ է տալիս. «Ախպեր, երբ որ կտեսնես աշխատանքը խանգարում է խմելուն, աշխատանքը թող, աշխատանքը երբ էլ ասես կճարվի։ Արաղն է ծերից եթում է, արաղը խաբարես։ Չխամեմատես։ Գավարցի ենոքը հոգնած վերադառնում է վարուցանքից, պարկում է որ քնի։ Նկատում է որ կինը մանուշը արդեն մտել է անկողին։ Ինքն էլ սուսուփուս մտնում է անկողին եւ մեջքը կնոջն արած պարկում։ Մի փոքր համբերելուց հետո մանուշը թե Ումոդոտ մերնի ումուդամեր, որ կողքից Սոֆի Լորենին էր մեջ կանեիք, Ենոք հոլուրը, որ Բրիջիտ Բարդոն լիներ, ընդուր մեջ կանեիր, հոգնած դատրած ամուսինը գերադասում է լռել, ձեն ծպտուն չանել։ Թվելով իր գիծած բոլոր գեղեցիկ կանացանունները Մանուշը ճարահատյալ թեման փոխում է։ Այ մարդ, որ կողքի արաղի շիշ լիներ, էլի թարս կքնեի, ոչ քեզ ոչ էլ ուրիշ կնգա արաղի հետ չխամեմատ ես, հա, էդ էր մնացել։